Labadiena. Komunikacinė jūrų transporto evoliucija, aišku, padarė europiečius pranašesniais civilizacinėse varžybose su kitais pasaulio regionais ir netgi turėjo įtakos kolonizacijos formam. Bet, na, pažvelkite į antrą skaidrę. Greičiai Greičiai net ir atsiradus garlaivim iki XIX amžiaus pabaigos, paskutinė dešimtmečio buvo tokie šiaip sau švelniai tariant. Tai nuo tokio gana lėto pėsčio bėgiko iki greito dviratininko ar, ar lėto motociklininko. 40 km į valandą greitas e, bet kokio laivo buvo suvokiamas kaip labai ir labai geras. Na, kita bėda, kad e, tik atviram okeane buvo galima išvystyti Mm, ypatingai didelį greitį ir tik esant labai palankiam e, vėjai. E, greičiau jau didesnę svarbą turėjo kiekiai, to plaukėjimo pastovumas ir gar garantija, kad nuplauks ir sėkmingai grįš, ko kitos civilizacijos pasigirti negalėjo. Dar svarbiau buvo ir tam tikrų e, rimtų pasaulė žiūrinių dalykų, kurie mm, europiečių kelionę skatino ir darė jas tokiom garantuotom, o ne europiečių kelioniam trukdė. Turėjau omeny paprasčiausią pasaulio įsivaizdavimą. Na, teko turbūt girdėti tų stereotipų, kad viduramžiais galvoja, kad žemė yra plokščia, tai yra visiška nesąmonė. Viduramžių europinis mokslas, čia net ne mokslas, religija, katalikų bažnyčia, pripažino, kad žemė yra rutulys, apvali, galit pažiūrėti ir, ir piešinių yra išlikę. Beje, jūs tą turėtumėte žinoti iš savo gimnazijos pasaulio literatūros kurso. Iš kokio kūrinio? Ja, teisingai, iš Dantės dieviškosios komedijos. Kadangi mokytojai neturi vilčių, kad mokiniam prireiks e, rojaus ar skaityklos aprašymų kada nors, šiam ar kitam gyvenime, tai ten labai dėmesio ir nekreipiama, bet jeigu kreiptų, tai na, atsimintumėt, jog e, Dantė keliauja pro pragaro Mm, ratus ir galų gale e, atsiduria žemės paviršiuje, kur yra skaistykla, didelis kalnas toks piramidinis, e, per, perėjęs skersai žemės rutulį atsiduria tenai. Na, o rojuje, kai pradeda po dangaus skirtingus sluoksnius keliauti, tai net mato ir, ir Žemės rutulį, mato ir Venerą, kitas planetas ir, ir panašiai, taip toliau ir panašiai. Niekam tai nekliuvo, niekas to nelaikė erezija. Dar daugiau, erezija buvo skelbti, kad Žemė yra plokščia. Taip jau gavosi, kad kai kurie vėlyvų santikos ankstyvų viduramžių geografai, jie įsipainioja buvo ar Ararijaus pasiekėjai, ar šiek tiek manicheizmo, ar, ar gnostikai. Na ir, ir tie jų aprašymai apie žemę kaip plokščią, kaip skydą tokį plokščią, e, buvo katalikų bažnyčios e, pasmerkti kartu su visa jų kūryba. O jeigu dar ir Dantės neskaitėte, ir, ir viduramžių teologiją nesidomėjote, tai tiesiog pasiimkite į rankas kortų kaladę ir pažiūrėkite, kągi laiko rankose e, karaliai. Na, ir skaidriai trečioji galit pamatyti, kad laiko vadinama žemės obolį arba žemės rutulį. Tai rutulys su kryžiu. Tai ir yra e, žemė. Ji padalintas tas rutulys į trys dalis, jau praeitą e, paskaitą kalbėjome, uh, apačioje Azija, viršui mm, Afrika su, su, su Europa. Žodžiu, pasaulis europiečiam visiems buvo apvalus. Čia tik tai 19 amžiaus antroji pusė įvairūs e, Donelaičio žodžiais neviežlibi mokytojai keistose vadovėliuose, ypač Junktinėse Amerikos valstijose, norėdami parodyti, kokie kvailiai buvo katalikai ir koks Kolumbas išradėjas, prirašė kalnų kalnus visokių pasakojo apie tai, kad, kad Kolumbo kelionės pagrindinių prieštaravimų iš Ispanijos pusės buvo tai, kad žemė apvali, nėra apvali ir, ir niekur tu ten plaukdamas į vakarus ir rytus nenuplauksi. Taip nebuvo. E, Koperniko sistema, jo tas veikalas galų gale buvo, kaip čia pasakius, iš tiesų pakliuvo į draudžiamų knygų sąrašą, bet pati sistema, ja, buvo galima ją kritikuoti, buvo galima ją E, naudoti. Jį tiesą sakant mažai ką bendro su žemės e, apvalumo turėjo, tai geriau greičiau jau saulės sistemos modelis. Na, bet net ir šiuo požiūriu, gal keistai skambės, bet e, moksliniai įrodymai, kad būtent taip sukasi planetos, Žemė, Saulė ir Menulis atsirado tik 20 amžiaus antram dešimtmetį. Ten gana sudėtinga buvo matematinė problema pagal Veneros užtemimus ar, ar pakelimus nuo horizonto. Na, humanitaras kaltas, negaliu išaiškinti, kaip tai rodoma, bet ilgą laiką tiesiog matematiniai principai Koperniko sistemą nelabai patvirtino. Na, galų gale e, ir toj sistemoj, ne, nėra tugi sukasi planetos Keplerio, prireikė e, iš esmės tik tai 17 Na, 18 amžiaus pradžioj Keplerio ir Newtono dėka ta sistema įgavo na, tokią vaizdą, kokį mes ir dabar žinome ir naudojame. Buvo gaminami ir, ir gaubliai, štai penktoj skaidriai, seniausias žinomas gaublys, jame nėra Amerikos, tiesiog žemės, rutulys, iš Europos labai puikiai galima nuplaukti į, į Aziją. Na, tas gaublys 1492 metų e, pagamintas ir, ir taip, taip jau Kolumbo plaukimo į, į Ameriką data. Tuo tarpu pažiūrėkime į kitus regionus. Na, su arabų kartografija tai nėra ką ir kalbėti, apgailėtina. E, daugiau daugiausiai, ką jie turėjo, tai kažką panašaus į portulanus ir tai tik tai dėka to, kad e, e, bendravo viduržėme jūros regione, nori, nenori, su ispanais, portugalais, su, su prancūzais, vėliau su britais. Tai tam tikrų žinių turėjo. Bet plaukti per, per Atlantą patys net ir Osmanų imperijos e, kapitonai nedryso. Buvo keletą tokių, bet pažiūrėti, kas jie tokie, tai paprasčiausiai krikščionis perėmė, perbėgė turbūt, taip reiktų sakyti, e, tarnauti Osmanų sultonam ir taip e, nuplaukė 17 amžiui vieną net Anglijos visą miestelį išsivežė, visus į vergovę pagavo, prisėjo išperką mokėti. Buvo ir tokia sunkiai įtikinama ekspedicija į Islandiją, kuomet ten vos ne ketvirtį gyventojų pagrobė ir, ir žudė. Bet išskyrus va tokius keistus nuotykius, Osmanų imperijai, kur jau ten Anglija, tai dar Anglija, Anglijos pakrašti, bet į kokią Švediją ir dar į Baltijos jūrą įlysti, jau čia buvo anapus jų galimybė ir fantazijų ir ribų. Pažvelkime va, į kitą milžiniška civilizacija Kinija. 18 amžiaus žemėlapis, šeštas, šešta skaidrė. Ir kągi matome? Matome tradicinį pasaulio įsivaizdavimą. E, kinų akim, jų nuomonė, e, žemė buvo kvadratas toksai, plūduriajantis e, vandenį į rytų pusė tas kvadratas tarsi jūra pasviręs, na, ten jų mitologijai, ar vėžlys, ant kurio ta žemės guli, ten kažką netai padarė, ir dar kažkokia nelaimė nutiko, bet vat ne, nelygiai taip guli. E, na taip, jų akimis į vakarą žiūrint, na, prasideda ten Himalajai, ten Šanio kalnai ir panašiai, iš tiesų atrodo, kad kuo toliau rytus, tuo viskas aukščiau, kuo toliau vakarus, tuo žemiau, na, ir okeanas. Ir iš principo nieko ten ypatingai gero nėra. Mm, Kinija pačiam centre čia galite matyti, kur yra dangiškojo imperatoriaus e, dangui Hvandy dvaras, ten yra imperatorius e, žemėje dvaras, šiek tiek prastesnis negu dangui, be abejo. Na ir, ir centre, ten, ten ir sostinė, Nankinas ar, ar Pekinas, jokio skirtumo. Ir kuo toliau pakraščius, tuo, tuo viskas blogiau, jau pakra, visai pakraščiuose, nes žemė keturkampo dangus apvalus. Na ir, ir negali dangus uždengti viso žemės. Tai tuose pakraščiuose gyvena visokie įtartini barbarai, ten pusiau žmonės, pusiau žvėris, nei ten patiem važiuoja, važiuoti, reikia, nei, nei ten ką gero rasite. Tai beje, va šitam e, žemėlapį, čia jau žinios kai kurios yra, tai e, galiu e, nudžiuginti, čia gerai pažiūrėjus, gal, gal ir suieškotume kažkur ir, ir Skandinaviją. Apačioje ta apvali sala, čia kaip suprantu, yra Didžioji Britanija. Tai tokiu įsivaizdavimu iš Kinijos nuplaukti į Britaniją neįmanoma ir, ir nėra reikalo. Kaip beje ir Europą neipatingai nuplauksi. E, taip, galit sakyti, kad čia labai primityvus žemėlapis, bet pasaulio matomas toks buvo, ką, ką jau ten padarysi. Ir jeigu kino didžiausios kelionės, na, net Japonijos nelabai jie patys pasiekti galėjo, na, bet didžiausios kelionės tai nuplaukti į Indiją. O šiaip e, Indonezijos e, salinė daugumos keliautojų nuotekiai užsibaigdavo, daugių daugiausiai galbūt, galbūt Arabijos pusėsalis ar šiek tiek net Afrika, tai, tai ir tai jau čia buvo visos imperijos įtemptos jėgos ir, ir su pavieniai atvejai, nieko daugiau. Ir pasikartosiu, priežastis tokia, kad net jeigu pavykdavo nuplaukti, greičiausiai tokių ir būdavo, gal, gal ir Amerika pasiekdavo. Grįžus atgal nelabai galėdavo papasakoti kitiem, kaip ten nuplaukti, kaip grįžo kur ta vieta yra ir panašiai. Europiečiai galėjo. E, tų pačių beveik, dar, dar net ir e, anksčiau, septintoj skaidrėje Europos pasaulio įsivaizdavimas. Čia tiesa jau atsiranda terra incognita, Australijos dar tik tai pakraščiai žinomi, bet visa kita daugiau mažiau taip, kaip mes pasaulio žinome ir įsivaizduojame dabar. E, ir tas pasaulio matymas, tai gerai, čia kinų ar, ar, ar islamo pasaulio. O ką jau ten kalbėti apie kitus 17 amžiaus pradžioje Japonų šogu, šogunatas, kai ten atvykę jezuitai ėmė pasakoti šogūnui, kaip atrodo pasaulis, tai jis tiesiog netikėjo. Sakė, na, negali būti, kad Japonija va tokiam gaublį sudaro ten kažkokią 2 procentus ir, ir, ir iš viso vos žiūrėti galima. Nesąmonė šneka atvykėliai. Na, gerai, čia vienas iš tokių mentalinių europiečių pranašumų. Žino, kur kas yra, žino, kaip nuvykti, žino, kaip grįžti, žino, kaip kartografuoti. Ir, žodžiu, visas savo žinias gali perpasakoti kitam. Kartą iš kartos kaupti tokią išmintį ir, ir galiausiai išlandžioti visą žemę taip, kad dabar dar rasktų vietą, kur europietis nėra buvęs. Na, jau visai turėtų kažkur Antarktidoje gal, gal porą, porą vietelių tokių ir yra buvo ir kitų problemų tolimom kelionėm. Tai visų pirma maistas. Na patys įsivaizduokit, ką valgyti jūroje ir kiek ilgai galima. Viskas genda, naujo maisto neįsigysi. Na ir čia didelė parama buvo konservavimas 19 amžiaus pradžioj. Nikola Pertas Napoleonui prireikė, jo tai milžiniškai pusę milijoniniai armijai, jokie tiekėjai nesugebės maisto aprūpinti. Na ir nesugebėdavo, tiesą sakant, kai jau visai labai prireikdavo. Na, paskelbė tenderius, jis labai mėgo tokius konkursus valstybinius, kad kaip apsirūpinti maistu. Tai atsirado, reikia konservuoti stiklinę arba švininę ar, ar kokią metalinę švino užlydytą dėžė iškaitinti ją, iškaitinti maistą. Na ką aš jums aiškinsiu, <laughs> uogienės ir, ir, ir panašiai jūsų mamos, tetos gal ir patys rudenį gaminatės, e, bet pats procesas iki tol jis nebuvo nei aprašytas, nei paplitęs. Čia prireikė iš tiesų Nikola Pero, kuris šitą procesą pavertė tiesiog e, fabrikiniu lygiu. Ir taip Napoleono laikų kariuomenėje buvo, ten buvo ir ne tai, kad ten jautena troškinta. E, buvo įsigudrinę jie net žemogės su, su, su grėtinėlė užkonservuoti ir, ir citrinų sultis ir ko jie ten tik tai neprisigalvodavo. E, maisto konservavimas – E, tapo tokiu įdomiu išradimu, kuris galėjo aprūpinti ypatingai kareivius dideliais maisto kiekiais, negendančio ilgam, dešimtmečiais faktiškai. Tik atvežk ir, ir išsimaitins. Tiesą sakant, naujųjų laikų archeologai, ypač 20 amžiaus šito labai džiaugiasi, nes kur, kur ką bekasi, ko beieškosi, ką rasi, ką nerasi, o konservų dėžučių visur rasi. Na, pliusas iš jų vienas pagal datą gali nustatyti, kurio laikotarpio, kurio čia karo apkas kasai. Na ir be abejo negaliu nepašmaikštauti, kad konservavimą išrado 19 amžiaus pradžiojo, konservo atidarytuvą užpatentavo tik 19 amžiaus vidury. Galit pasigrožėti tuo patentu. Iki tol galėjo pavalgyti būtų ir, ir gana sunku tai gerai, masinis konservavimas, na mes, tiesą sakant, ir dabar gyvenam masiniam konservavime ir visokių subproduktų iš dalies dorotų, dehidruotų, vienai par kitaip konservuotų, e, vakumizacijos paveiktų ir taip toliau ir taip toliau pasaulį. Nueikite į parduotuvę ir raskite tenai maisto produktą, kuris būtų dviejų dienų šviežumo. Duosiu premiją vieno euro centų e, dydžio. Konservavimas buvo labai gerai, bet e, buvo ir dar viena tiesiog milžiniška nelaimė, neleidusi e, tolimų kelionių. Ir net tiem patiem kinam, ar, ar, beje, tai truputį paaiškina arba leidžia suprasti, o kodėl ten tie va, ekvatorinės Afrikos e, gyventojai niekur toli neplaukioja, ar majai kokie, na, nu, beveik tūkstantį metų egzistuojanti civilizacija ir, ir suplaukėjimu uh, na, taip apgailėtinai, sakykim. Labai netoli plaukėja, kuo arčiau kranto. Tai atsakymas yra vienas korbatas. Skorbutas yra vitamino C trūkumas. Daugybė tautų, kurios negali pastoviai maitintis e, šviežiom e, daržovėm, radė išeitį. E, tai išeitis arba... Mm, valgyti ir gerti kraują. Čia šiaurės tautos visko, visos tai daro. Šiek tiek apie tai jau kalbėjau, bet priešingo atveju tiesiog po poros mėnesių visi iš, išmirtų. E, kita išeitis tai na kokia stroganina tai tiesiog žalios e, žuvies užšaldymas ir šalto, šaltos žalios valgymas e, kivijakas kuomet e, ten paukščiai užsiuvami ruonyje ar, arba ten yra net, net, net na, tokie konservavimo savotiški būdai Sumstriomingas, na švedijoje čia turistų mėgiamas atrakcionas parsivežti. Ten kažkodėl vadinama pūdyta silkė. Na, ne, ten jį nepūdyta. Tai tiesiog yra rauginta, rauginta žuvis. Na, silkė. Smirdi siaubingai. Tiesa, galite patys pasidaryti, jeigu mokate kopūstus rauginti, tai reikia riebę tik tai ir, ir nejūrinę žuvį, karpės tinka. A, tik tai, jei pasidarysit, valgykit vieni, man nesiūlykit ir nesigirkite, kas jums patarė tą, tą žuvį mm, namie rauginti, nes žinote, iš namų jis išvaris, o po to mm, ieškosite kaltų. E, mano gyvenime, na, nu, tai mano gyvenime kaip mano gyvenime, bet galite pažiūrėti į skaičius. Iš Vasko Dagamos kelionės į Indiją, pirmos europiečių kelionės laivais į Indiją, iš 170 jo jūreivių numirė 116 nuo skorbuto. Tai čia dar reikia turėti omeny, kad jie visgi Afrikoje keliose vietose sustodavo ir pačio Indijoje. Magelano iš 230-208 e, numirė irgi faktiškai vien tik tai nuo skorbuto. Tai baisi lyga iš tiesų. E, kas nutinka, a, vat, kas nutinka, tai už savos karčios patirties galiu papasakot, kartą gyvenime teko pakliūti rimtai į šiaurės miškus ir ten nebuvo galimybių nei, nei, nei maisto gauti, nei dar ką daryti, reikėjo skubiai, skubiai judėti. E, šiaip jau, šiaip, ten kur medžiai auga, tai galima šiek tiek vitamino C pasigaminti iš pušų ir eglių, na, iš velnių mm, vienų metų pušų. Tokia kažką panašaus į arbatą išvirti galima. Ten vitamino C yra, Bet skonis tai, aišku, nenusakomas ir tiesą sakant, dieniniai normai reikia mažiausiai 9 litrų tokios arbatos. Tai patys galit suprasti, jeigu negulint ir nesėdint vienoj vietoj, apie jokius šitokius gerimus šneku būti negali. Na, kas prasideda? Psichikos pasikeitimai prasideda. Kur be nueisi, vis kažkas ne taip, mėgoti normaliai negali, sėdėti negali, dirbti negali, susikaupti negali. Po to pradeda tinti dantenus. Na, taip, ne, ne, nepasakysi, kad skauda, bet tvinkčia, tai vienoje vietoje dilčia, tai kitoje. Tinti tiesiog pradeda ir, ir dantis pamažu judėti, čia jau, čia jau taip į antrą savaitę. Praeina ir, ir praėjo lengvai, iš, iš, išsikapšius, taip sakant, nežinau, kiek ten polivitaminų dėžučių, dvi ar tris sušveičiau. Ne inkstam ir kepenim turbūt nieko gero, bet jau po poros dienų ten kaip, kaip ir pėdsakų nebeliko. Na taip, dar tą pačią progą turbūt reikėtų pasigirti, kad ir kita vitaminozė yra, tai, tai vitamino A trūkumas irgi lengvai gaunama, Je, jeigu ne, nevartot daržovių, pieno, šviežio ir, ir kiaušinių, na, tų, tų produktų, kuriuose vitamino A galime aptikti. Čia jau sovietinės vaikystės mano pasaka, antroji klasėje susirgau žiemą, net puikiai, puik, puikus aprūpinimas maistu buvo sovietmečio. Jeigu kas nors ten pradėsim pasaką sekti, tai mm, papasakokit mano nuotykius. Na tai žodžiu, ir, ir, ir susirgau, ir mm, pojūčiai nuostabus. Televizorių matai, matai, kad jis įjungtas, didelį televizorių, gali prieiti prie metro pusę iki jo, ką rodo ekrane nematai. Tai turbūt aiškinti nereikia, kas būna, jeigu vitaminozė, va tas vištakumas užkliu, užklumpa karinį dalinį. Kokie šauliai pasidaro, kaip iš patrankų šaudo, kaip laivas plaukia. Galų gale tiesiog išėję į mišką. Pusiai dienos, kiek kareivių sugebės pareiti atgal jeigu medžio nuo, nuo, nuo, nuo akmens neskiria. Tai, tai avitaminozės buvo baisios visiems, visiems vienodai, ar tu musulmonas, ar hinduistas, ar, ar japonas, ar kinas, ar, ar, ar... Ir jeigu, na, japono atveju jie toliau sugebėdavo plaukyti, nes jie žalę žuvį pagautą. Mm, jūroje ir taip, ir pačioje Japonijoje valgydavo. Europiečiai, kurie to, to tai burną stengdavosi neimti, mm, jokių sprendimų neturėjo iki mm, 17-18 amžiaus. Šiaurė gyvenantis europiečiai turėjo, tai ne, ne, ne, tik to, ne tik to raugintas žuvis, bet rauginti kopūstai, Spangolės ir brūknės, kurias gali išlaikyti vandenį metų metus ir jose lieka vitaminas C. Bet, bet galė pasirinkimas čia Britų dėka laimai žalios citrinos. Jose vitamino C yra 5 ar 6 kart daugiau negu paprastose citrinose ir jos, jeigu jas ilgai laikyti, na, nesudaužytos, jų ževelė sumedėja tarsi, o viduje sultis lieka. Tai išduosiu nedidelę paslaptį, džiną su toniku. Ir būtinai su laimos kiltele tai ir gimė iš jūreivių ir kareivių dietos. Nes o kaip tu priversi kareivį, kad jisai scheniną gertų, na tai jis schenino toniką darydavo. Mm, čia, kad maliarija nesusirtų. Ir kaip tu priversi jūreivį tokias citrinas valgyti. Išeitis viena, reikia maišyti su, su degtinė. Mm, džinos tai tiesiog, tiesiog kadaginė, britų degtinė. Na, maišydavo, gerdavo. Dabar kokteiliai tokie yra. Tik tai neaiškinkite, jeigu kada tokius kokteilius naudosite, kad čia tai darote, kad skorbutų nesusirgti. Nepatikėsi. Gerai, e, šitos problemas buvo išspręstos e, dėja tik 18 amžiaus antroji pusėje, kuomet įvertino ir šiauriečių plaukėjimus ir tokie kaip kapitonai Džeimsas Kukas tiesiog suvokė, kad reikia į racioną įtraukti. Mm, ką nors to, kas turi e, daugiau vitaminų negu jūreiviškas sausainis ir, ir, ir e, sūdyti lašiniai. E, bet iki tol tai buvo peilis. Ir dar bjauriau, kad nelabai suvokė, kas ten tiem žmonėm nutinka. Galvoja, kad čia jūrų monotonija. Atsirado laivuose orkestrai, kad jie linksmintų ten tuos jūreivius. Nes, na, tokie apatiški. Pradeda vaikščioti ir po to vienas po kito uh, pradeda mirti, nes e, skorbuto rezultatas e, kraujagyslės ima galų galę trukinėti, odos paviršiuje opus atsiranda, o numiršta nuo insulto arba infarkto ir, ir gana greitai numiršta. Dantis iškrenta, ten visokios plaukais link pradeda, vis pradeda, visokios baisybės prasideda. E, išsprendė. Išsprendė modernios medicinos ir praktikos e, dėka šiauriečiai raugintais kopūstais, va, va, vokiečiai, skandinavai, rusai mėgavosi, na, kiti laimo. Tiesa, nuo to laimo, tai ten tokiu tapo jau produktu, kad kai norėdavo 18 amžiui JAV, busimos JAV, Amerikos kolonistai žaisti anglų kareivius, tai jie juos laimais vadindavo, tiesiog laim ar laimi. Tai reiškia, tai reiškia, kad tu čia va tas citrinų valgytojas. Labai pykdavo, labai pykdavo už tokį pavadinimą. E, be tokių komunikacijų, čia aišku reikėtų dar pridėti ir, ir bandymą užkariauti orą. Na, pirmos fantazijos, tai čia visokie skraidimai, su mechaniniais ar, ar gyvsidabriu ar, ar, dar, ar dar kokiais aparatais, viso labo buvo fantazijos. Nors kartais bandydavo jas ir už, už, užpatentuoti ir tik tai 18 amžiui brolių Manrolių Manulfierų dė, dėka pirmi, pirmi skrydžiai, pirmi nukritimai, pirmi išgazdinti kaimiečiai, kurie subėgo žudyti skraidančią pabaisą. Bet taip, 18 amžiaus pabaigoje oro balionai pasidaro, galima sakyti, Europos sensacija, kasdienybė ir žmonija pirmą kartą ima rimtai užkariauti dangų, juo labiau, kad tas užkariavimas buvo madingas, įdomus ir štai 1785-1785 jau ir Lamanšą per 2,5 valandos Dar po kelių metų Varšuvoje pirmas skrydis to, to, pato, to pačio Žano Piero Blanšaro. Tie skraidimai jie visai pasibaigydavo, va, yra Airijai miestelis Kilkenį garsus savo alumi daugiausiai. Tai ten vieną dieną ir atskrido pas juos, va, pas juos va, raidytojas airija, nukrito, o balionai buvo tuo metu iš pradžių ten karšto oro, o vėliau sugalvojo, kad reikia vandenilio. Na tai žinot, vandenilis ten kažku, kažkašaus iš šilką impregnuota, tai kaip sprogo, kaip užsidegė, 300 berots namų sudegino, toks pirma avio katastrofa. Blanchard žmona, jį beje, jie tapo pirmąją moterim lakūnę. 1804 metais Napoleonas tiesiog ją paskelbė ne šiaip lakūnę, o, sakykime, karininkę aviacijos, aviacijos. Ten irgi buvo toks jo savotiškas polgis, mm, nes e, per Napoleono karūnavimą surengė paskraidimą su, su visokia simbolika E, e, ir tą oro balioną pačiu pavėjo sukurys, nunešė ne pagal planą, nežinia kur, ir dar, kad bjauriau būtų, nu, nu, nunešė į Romą. Atsirado ir politinių tokių sumetimų, kad gal čia kas čia per karunavimas, Dievas parodė, kur, kur iš tiesų turėtų būti, ar kažkaip panašiai. Tai už tuos visokius nuopelnus Napoleonas nusprendė, kad čia tegul moteris skraido. Bet kaip bebūtų, taip, europiečiai tą sugebėjo ir štai net Britų karikatūra 1792 metų, kad ten Britų pasiuntinybė, jie ten pas kinų valdovas su visom savo naujovėm patrankom laivais, bet ir, ir balionais. E, Fleury mūšis e, čia prancūzų nepriklausomybės, e, na, nepriklausomybės, o revoliucinių karų metu pirmą kartą, kai oro balionas panaudojamas. Kur juos naudoja? Žvalgybai be abejo, ir ne tiek žvalgybai, kiek artilerijos ugnies koregavimui, nes jau patranko šaudo po pusantro du kilometrus ir nelabai matosi, kur pataiko ar nepataiko. Tai toks virš mūšio lauko pakilęs balionas, jisai suteikia labai ir labai rimtą pranašumą tiem, kas jį turi. Na, tiem, kas neturi, sukelia sielvartą. Ir 19 amžiuje jau tie balionai pasidarė e, transporto priemonę. E, Paryžio, kuomet prūsų kariuomenė e, apgula, tai ten paštą vežioja tiesiog visai drąsiai. Žvalgybos priemonė. Ir galų gale imama projektuoti, ar nebūtų galima naudoti balionus bombardavimui. Galima pasirodo, galima, dar kaip galima. Pirmie Austrai panaudoja bandė subombarduoti Veneciją, karas vyko, prigamino balionų su bombom, paleido, vėjas pasikeitė, nunešė tas bombas austram, patiem ant galvų nu, nu, numėtė. Na, pirmas blynas ar pirmas balionas prikepęs buvo, bet idėja patiko. Ir e, nukeliavo toliau negu kad ko gero reikėtų ir norėtųsi. 18, e, dar 17 amžiui vis bandė pagaminti sunkesnius už orą skraidimo aparatus ir vis nesisekė. Tiesiog nežinojo, kad, sakykime, garo variklio naudingumo, naudingos veiklos koeficientas yra žemesnis negu reikia, kad, kad galėtų tas variklis propelerį sukti ir, ir koks nors lėktuvas kristų. Bet atsirado vidaus degimo ir taip tūkstantis devyni šimtai tretieji metai, pirmas e, kledaras, e, broliu Raitu jau ir, ir skrido. Jisai tiesa nuo, nuo tokios tramplyno skrido, be beratų, ja, e, bet, bet pati idėja visiems patiko. Ir jau pirmas pasaulinis karas, tai buvo tiesa, čia dar tokių nu, sunkes, tai yra lengvesnių žoro, reiškinių kaip cepelinai arba dirižabliai naudojimas. Ir naudojo, bombardavo, skraidė vokiečiai Anglijoje, bombardavo, bombardavo Paryžių eilinį kartą. Tiesą sakant, ir Lietuvoje skraidė ir prie Kauno, ir prie Šiaulių, dar karo su Rusijos imperija metu vienas dar, dar ir nukrito Lietuvoje. Įspūdį paliko. Po šiai dienai išgirdo žodį cepelinas, pas normalų lietuvį e, pradeda skirti seilės ir, ir mintis apie bulves ir, ir, ir spirgučių padažą kažkodėl kyla. O pirma aviacijos ataka rimta, tai Italijos Libijos dabar pamirštam kare, 11 metais pirmas aviacinės bombos mėtomas Italų lakūno su dideliu pasisekimu ir, ir su dideliu saubu. Iš karto galiu pasakyti, prakeikė tą lakūną visi ir savi ir svetimi. Dėl to dėl to prakeikia, kad bailys. Tikras vyras turi kauti su vyro, neskraidyti su kažkokiu plerpalu ir mėtyti ant galvos nežinia kokias bombas. E, bet e, faktas vienas, iš tiesų, europiečiai Ir jau pirmo pasaulinio karo metais oras užkariautas buvo tiek, kad net ir e, tokia Rusija galėjo sauliaisti pasigaminti daugiau nei 10 tūkstančių lėktuvų. Na taip, jie iš fanieros e, klyjų ir, ir nedidelio varikliuko, bet, bet tai jau tūkstančiai. Prancūzai ir, ir Britai ten jau šneka apie 50-60 tūkstančių. E, karo metu įvyko tam tikras lūžis, iš tokių pavienių skraidytojų peraugo į eskadrilės, į mm, sinchronizuotus e, kulkosvaidžius, į bombardavimą. Na ir pirmas rimtas mūšis, kurį laimėjo aviacija prieš sausumos šią Osmanų imperiją. Vieną kavalerijos korpusą subombardavo na, e, dabartinės berots, kad nepamilavus Jordanijos ber, berots teritorijoje. Britai sunaikino nieko jiem atgal padaryt nesugebėjusius raitelius be didelių problemų be oro komunikacijų. Oro komunikacijos, tai be tų bombardavimų ir šiaip paskraidimų, pasigrožėjimų, tai visų pirma buvo greitis. E, lėktuvas lėtai skristi negali ir nors dirižablis, na, iš Londono į New Yorką jis nuskrisdavo ten per, e, žiūrint koks oras, bet 11-12 dienų, tai truputį greičiau ne, ne, ne, negu laivas. Tai jau lėktuvai Atlantą ėmė kirsti, na ką aš čia pasakosiu, Darius ir Gerėnas mūsų, ar vėliau Feliksas Vaitkus. Na, vienos paros paros ar, ar pusantros paros reikalas, o dar po kurio laiko ir tiek nebereikėjo. Nemažiau svarbių buvo komunikacijų kitų atsiradimas, tai telegrafo. Ir nors dabar telegrafu niekas nesinaudoja ir telegramų iš Lietuvos jau man regis čia kokie 15 ir, ir gal ir 20 metų pasiūs negalima, bet 19 amžiui tai buvo nepaprastai svarbu. Ir ypač e, transkontinentinės mm, telegramos, jos tiesiog įgalino labai greitai sužinoti viską, kas vyksta visam pasauliu. E, laivai, oro žvalgyba – geležinkeliai ir telegrafas įgalino sumažinti armijas tiesiog iki nepadarumo. Nes kad kontroliuoti tokią milžinišką teritoriją kaip Jungtinės Amerikos valstijos 19 amžiaus, sakykime, 70-metį, tai ten reikėtų, na dievas žino, ten šimtam tūkstantinės minimum kariuomenės, o šiaip geriau ir milijoninė. Nes maža kas ten kur kada gali nutikti. O kai atsirado aviacija, kai, na, aviacija gal ten kiek mažiau naudojo prieš indienus, ne, nebuvo ir, ir ypatingo reikalo, bet telegrafas, geležinkelis, modernus laivai. Tai visą tą teritoriją puikiai galėjo tvarkyti e, apie 20 tūkstančių kareivių, visiškai nebijodami. Kur tik prireikia, tai jie greitai atvažiuoja iš bet kur, bet kaip ir bet kada. Ir tas greitas atvažiavimas, tai be abejo buvo mm, reikalingas ir įdomus ir įspūdingas mm, tik dėl traukinių egzistavo be abejo karavaninis susisiekimas, egzistavo visoks vežiojimas kolonom, daugiau daugiausiai ką galėjo e, sugalvoti žmonės, tai panaudoti dideliam pervežimui kanalus. E, iškasi kanalą ir vos ne, nepaleidė plaukti baržas ir laivus vos ne kaip traukiniu. Na, didysis e, Kinijos kanalas turbūt viena iš įspūdingiausių tokių arterijų, milžiniško ilgumą. Ji ir buvo reikalinga, kad, kad aprūpinti didžiuosius miestus tiesiog maisto produktais. Na, tuo tarpu pačioje Europoje nuo viduramžių iki XIX amžiaus nieko gudriau išskyrus arklį ar galbūt jautį ir sugalvoti nepavyko. T toks e, krovinių pervežimas, ne laivinis, ne kanalais, ne, ne, ne jūriniais laivais, jis buvo labai brangus. Na, iš Vilniaus į Krokuvą, sakykime, kelionė e, trūko apie 10 dienų. Tai čia jeigu ne pavasaris ir ne ruduo, na, 10 dienų nu, nuvažiuoja. Bet tu tas 10 dienų turi maitinti žmonės, kurie vežikais dirba, turi šerti Ehm, tuos padarus, kurie traukia vežimą, e, turi aprūpinti juos kažkokią nakvynę ir panašiai. Išeina, kad jeigu krovinys menkavertis, tai jo pervežimas iš Vilniaus į Krokuvą, jo kaina padidina vona, vona, ne, ne, ne du kartus. Tai čia geriausio atveju. Ir, ir taip kontinentinė sausumos prekyba buvo iki XIX amžiaus beveik be išimčių, tik tai prabangos prekių prekyba. Arba tokių prekių, kurios užmokės nesiginčydami. Nu, tai jeigu badas, štai iš Vokietijos atvežė grūdų, tai aišku, kad nusipirksi, pirksi, paskutinės kelnes atiduosi, kad tik jų gauti. Ir, ir tai buvo rimta problema, nes kariuomenės tekimas, nu, tu šimtą tūkstantinių karinių dalinių jos išeidavo, kad negali atitrūkti nuo upė, negali atitrūkti nuo uostų daugiau nei ten savaitėm ar, ar, ar, ar dviem, nes pati save tą kariuomenę suvalgys. Tiesioginė prasme, iš pradžių e, visus e, nešulinius arklius, po to kavaleriją suvalgys, a po to žiūrėk dar, dar ir, ir storesnius vyrėjus pradės valgyti, nes o kam jų reikia, jeigu maisto nėra. Visko galėjo nutikti bandoma kažkaip modernizuoti, ar, ar rusiškus kibitkus, ar, ar diližansų transportą. Na, išskyrus tai, kad e, tas nulatinis susisiekimas pagimdė puikią idėją, jo galima paštą sukurti. Ir iš tiesų taip, paštas e, tapo vienu iš rimtų, labai rimtų europinių know-how. E, mano minėtas telegrafas, ko jis ten būtų vertas, jeigu, jeigu ne, ne, ne visas valstybės mm, sujungęs uh, pašto stočių iš pradžių, o vėliau pašto įstaigų, tiesiog tinklas. Informacijos keitimasis pasidarė pastovių, garantuotų ir nuolatinių. Beje, e, iš abiejų tautų respublikos pirmas pastovus diližansų susisiekimas 17 amžiui prasideda iš Krokuvos į Vieną, o 17 amžiaus pabaigoje ir iš Vilniaus į Varšuvą berotsima važinėti. Bet, žodžiu, tai, tai buvo visur. Uh, visuotinai ir, ir nieko nustebint buvo neįmanoma. Na, galit pažiūrėti, kaip tie kariuomenės žygiavimai galėjo atrodyti, tai čia dabar e, Kauno Mario dugne tą piliuoną, bet, bet vis tiek, tai nesibaigiančios kolonos susigrūdusių žmonių, kurie žygiuoja, kurie miega ant žemės, nėra kur ten dažniausiai pastatyti, kurie maitinasi na, ką Dievas davė, ko nedavė, tokiu principu, e, kurie išgeria viską. Iš pradžių šulinius, po to upelius, o galiausiai, jeigu palyja visas balas ir, tai, ir taip toliau. Ir, ir tokia kariuomenė, ji kuo toliau žygioja, tuo, tuo liūdniau jai mm, baigėsi. Net ir savo šaly e, didesnė negu kokio pulko žygiavimas korpusą sukeldavo tiesiog neregėtą logistinį košmarą. Nes tai taip, apsistos kaime, pulkas, net jeigu jie labai gerai nusiteikia tie kareiviai, jiem išėjus e, po to gali dešimt metų ten ir žolė neaukti. Viskas bus nudergta. Mm, viskas suvalgyta, viskas sudeginta, viskas išgerta. Ir e, išeitis atsirado, tai aišku, reikia, reikėjo sugalvoti, ką nors panašaus į geležinkelį. Jis jau egzistavo metalurgijoje egzistavo šiokia tokia tokie panašūs egzistavo kalnakasyba Anglijoje batas ar basas, jeigu, jeigu ten būsi, tai jis ant kalvų toks, yra kurortas buvęs, labai madingas, ypač 18 amžiui, mineraliniai vandenis. Dar romėnai ten kažkada savo, savo termas turėjo, tos termas išlikusios. Na ir tenai krovinis vežioti ir, ir sugalvojo, kad galima padaryti bėgius, iš pradžių medinis, po to ir metalinis, pastatyti vežimą ir arklio ar žmogaus traukiamasis pasirodo labai greitai juda. Didelį kiekį galima pravežti skirtingai negu vežimo ar karieta. Idėja buvo gera, jo labiau, kad jau metalurgija pasiekė tokį lygį 19 amžiaus išvakarėse, kad štai klur, kol, kol Brukdeilo tiltas čia prie Velso yra, šalia ten šiuolaikinis tiltas pastatytas, na, tas turistam paliktas. Tai jis nuo 18 amžiaus ir stovi, iš plieno pastatytas. E, plieno naudojimas tokiem statiniam gali nustatyti, kur nori, kaip nori, kokios, nu, kokios nori formos ir kokio nori ilgumo. Tik pinigų klausimas buvo, ne, ne, ne jokių kitokių problemų. Na ir, ir be abejo, Džordžą Roberto Stephensonų garvežiai XIX amžiaus pra pradžioj Bliucheris, čia feldmaršalo garbė, e, prūsų feldmaršalo, ir raketa, jie tapo tuo mm, didžiuoju europiniu atradimu, kuris pralenkė viską. Man regis dar svarbesnių negu, negu mm, garlaviai e, buvo tėvo mm, berkliai, ekipažai ir, ir, ir traukiniai kurie iš pradžių taip, ten iš tiesų buvo tik vežimai pastatyti ant, ant bėgių, bet greitai, greitai imta matuoti valstybės galę, tik pagal tai, kiek e, jie turi kilometrų geležinkelio. Kuo tankesnis geležinkelio tinklas, tuo didesni pervežimai, tuo greičiau, tuo toliau gali nuvežti ir kas svarbiausia, gali nuvežti kareivius. Kol priešininkas žygiuos, va kaip ir nutiko per Krymo karą Rusijos imperijoje, geležinkelio nėra, į Sevastopolio ir Krymą žygiuoja, pešiom po trys mėnesius žygiuoja. Na, per tą laiką ten jau Kryme dievas žino, kas da, gali nutikti. Kiekvieno šovinį reikia trys mėnesius nešti e, per visą Rusiją. O to tarpu traukiniu, na, kiek užtruktų, pusę paros ir ne vieno šovinio, tiek, kiek, kiek reikia ir kiek nori. E, pagaliau, mm, e, na, leido išspręsti ir milžiniškų užgrobtų teritorijų klausimą nu, sakykim, čia, čia tas e, amerikiečių 1869 metais sujungė vakarinę su rytinę pakrantę. Ir aišku, kad įgalino nu, e, ne tik, kad migrantus rautus važiuoti iš New Yorko į, į Kaliforniją, bet viską, kas šalia geležinkelio. Įgalino nu, ten kurti miestus, žemės ūkį užsiimti, ką tu be užauginsi, sugebės nuvežti į Čikagą, New Yorką ar dar kur tik tai norit. Ir tiesą sakant, būtent geležinkelio tinklas aprūpina tuos europinius didžiuosius miestus prie kurių nei ten kanalų kokių prikasta, nei, nei jie ten kokie jūrų uostai, kad galėtų išsimaitinti. O be kanalų ar jūrų uosto 17 amžiuje Europoje vargu ar galėjo išgyventi didesnis negu 30-40 tūkstančių e, miestas. Tiesiog jam neužteks maisto. Na patys įsivaizduokit, kiekvieną kiaušinį, jeigu reikia vežti, na ir mieste 40 tūkstančių aplink jį e, kaimiečiai tai retai gyvena, produkcijos nepakanka na ir ir veža kiaušinį tris dienas pirmyn po to tris dienas atgal grįžta tai kokia kiaušinio kaina kas tokiam mieste gali gyventi a teisingas atsakymas tai be abejo vienas aristokratai gali gyventi labai turtingi ir šalia jų visiškai skurdžiai kurie ten nei batų neturi nei, nei, nei žiemą kur galvą priglausti tokių miestų būta be abejo Paryžius Neapolis koks nors nors ir vienu ir kitu atveju prie, prie vandens kelių na Londonas su savo ten skurdžiais Bet kai atsirado geležinkelis, šita problema išnyko ir dar daugiau geležinkelis atsirado ir pačiam mieste. Tai ir metro, ir tramvajai, a, net ir tokia kaip Kauno konkė. Vis tiek traukia, žmonės važiuoja ją, važinėja, tiksliau, keikdavosi, spjaudydamėsi, bet važinėja. E, pervežimai pasidarė nebe prabanga, o tiesiog kasdienybė. O jeigu dar geležinkelį suderint su moderniu uostu, o jeigu pagrindinį tą didįjį geležinkelį su Sauruku, e, kuris bet kur gali nuvežti, tai tada gaunasi Vokietijos ekonominis stebuklas 19 amžiaus pabaigoje, kuomet šalis buvusi tokia, na, Europos vidutiniokė staiga pasidaro Europos pirmaujančią ekonomiką. Nemaža dalim dėl to, kad būtent Vokietijai šitas, tai yra geležinkelių ir laivų transportas buvo išvystytas kaip niekur kitur. Na ir visai pabaigai taip. Pirmas automobilis 18 mm, amžiaus vidurėje sugalvotas Nikola Kugno artilerijos vilkikas. Na gerą sugalvojo tą vilkiką, tik tai vairavimo mechanizmo nesukūrė, tai per pirmą bandymą šiaip įvažiavo, per antrą išvertė tvorą, sugriovė ir, ir namą liktai kampą, tai ir pasodino jį už tokį išradimą į kalėjimą. Šlovė, aišku, neišnyko ir idėja toliau liko mm, po įvairiausių mąstymų ir apmąstymų. XIX amžiaus pabaigoje atsiranda ir automobiliai. Tiek garvežiai, tiek automobiliai sukėlė tam tikrų psichologinių problemų, nes galvoja, kad važiuojant dideliu greičiu oras užduoja žmonės vidai. Pamatė tą greitį. Na, tas greitis tai 15 km garvežys galėjo išvilpti. Išprotėjęs, visi pasius karvės ir, ir, ir jaučiai pamatė nu, tokiu greičiu judantį objektą. Kaip paaiškėjo, karvės ir jaučiai prie visko pripranto, nieko jie nebijo. Na ir, ir, ir automobiliai automobilio atsiradimas, taip, tai nebuvo tuo metu dar 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje automobiliai kažkokiu tokiu europinę persvarą duodančiu veiksniu greičiau pramogos priemonė ar tokia keistumynas. Jo labiau, kad paskutinė 41 skaidrai dar ir matote. Mm, suvažinėjo vieną pagyvenusią moteriškę, tai buvo imtas eismo taisyklių, mm, kad mm, prieš automobilį eitų žmogus su vėliava, Na, ir Amerikos atveju joto žirgo su vėliava ir mosekuota, įspėdamas visus, kad pasitrauktų e, vel, velnio vežimo iš kelio. Kaip žinote, nepadėjo. Važinėja dabar ir kažkodėl žymiai greičiau negu 4 ar 5 km km į valandą. E, bet, bet per pirmą pasaulinį karą e, Somos mūšyje be abejo, jau ten tie taksistai ir, ir visokie viešas transportas kariniam daliniam diviziją pervežti jau sugebėjo. Atsirado uh, išminčių, kurie greitai sumastė, kad reikia tik ant automobilio pastatyti porą kulkosvaidžių, apkalti jį plieno šarvais ir toks automobilis bus neįveikiamas niekam išskyrus specializuotą artileriją. Ir, ir tokiu būdu pirmas pasaulinis karas tapo tuo perėjimu iš žmonių karo į mašinų karą. Automobilių, tankų, šarvuočių, šarvuotų traukinių, aviacijos ir, ir taip toliau. Ir e, taip, tai komunikacijų revoliucija, bet komunikacijų revoliucija su gana griežtai išreikšta e, karinė europiečių persvara.